Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Եթերում հայաց հաղորդաշարն է խուսափողի մոտ հեղինակը Ծովինար Գրիգորյանը։ Բարեկամներ հանրային ռադիոյի ստուդիայում հյուրընկալել ենք Կովկասագետ Հովիկ Ավանեսովին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Ավանեսով, ինչ է կատարվում հարավային Կովկասում։ Արևմուտքը շտապում է արագացնել, այսպես ասած, խաղաղության գործընթացը։ Ադրբեջանը զորք ու տեխնիկա է կուտակում Հայաստանի հետ սահմանին մեր շփման գծում։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները լարված են։ Փաշինյանը փորձում է հերախոսազանգերով կանխել պատերազմը։ Այս պահին, երբ մեր զրույցը ձայնագրվում է, դեռ տեղի չի ունեցել Էրդողան Փաշինյան հերախոսազրույցը։ Այս ամենը ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Արցախի հանրապետության համար տարածաշրջանում նոր լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների վտանգ կա եւ օր-օրի այդ լայնամասշտաբ պատերազմական գործողությունը ավելի է մոտենում դրա վառապացույցն է այն հանգամանքը, որ բարբերաբար նոր զինտեխնիկա մեր ամբողջ համանի երկայնքով կուտակում է եւ ոչ միայն զինտեխնիկա է կուտակում, այլ Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներ են տեղափոխվում։ Դրան զուգահեռ գրեթե ամենօրյա բարբերականությամբ Թուրքիայից ռազմական ինքնաթիռներ են գալիս Ադրբեջան եւ ոչ միայն զինտեխնիկան բերում տեղեկատվություն կա, որ նաեւ ռազմական ինստրուկտորներ կան։ Հրահանգիչներ եւ այդ հրահանգիչների մի մասը դեռ 20 թվականի պատերազմի ընթացքում է մնացել այս պատերազմի հրահրողներից մեկը լայնամասշտաբ Թուրքիան է, ակնհայտ է հատկապես պայմանավորված նաև այն հանգամանքով, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի մի քանի առանցքային խորհրդականներ Թուրքիայի բարձրաստիճան գեներալներ են։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մի քանի հարց են փորձում լուծել եւ ոչ միայն Թուրքիան եւ Ադրբեջանն այստեղ տարածաշրջանում նաեւ Պակիստանի եւ Իսրայելի գործոնն կա։ Մի քանի կարեւոր հարց են փորձում լուծել։ Առաջինը առանցքային հարցը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հատկապես տեսանկյունից այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն է փորձում են, եթե բանակցությունների միջոցով չի ստացվում գրավոր պայմանավորվել եւ փաստաթղթ ստորագրել, այսպես կոչված Անգեզուրի միջազգի գործարկման մասին, ուժի սպառնալիքի տակ կամ ուժ գործադրելով բացել։ Մյուս հանգամանքը Արցախի հանրապետության ամբողջական բռնազավթումն է։ Երրորդ կարևոր հանգամանքը այս ամենը ուղղված է նաեւ Իրանի դեմ։ Այս գործընթացը եւս երբևէ ոչ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը չեն ཐակցել չնայած այն հանգամանքին, որ վերջերս Իրանական Բարձրաշան զինվորական պատվիրակությունը հայացրել է Բաքու։ Իրանը եւս հասկանում է, որ ցանկացած պահի իր դեմ Թուրքիա, Ադրբեջան, Իսրայել կոալիցիան հարձակում կարող է գործել։ Հատկապես մեր օկուպացված տարածքներում, որոնք բավականին մոտ են Իրանին եւ որոնց աշխարհագրական դիրքը թույլ է տալիս Իրանի որոշակի ռազմավարական օբյեկտներ թիրախավորել, ճակատավոր քաղաքացիական օթանավակայաններ են կառուցում, բայց իրականում այդ օթանավակայանները ռազմական նպատակներով ներկառուցվում եւ ուղված է եւ Հայաստանի եւ Իրանի դեմ։ Այն որ բավականին մեծ է վտանգը պատերազմական գործողություններին վկայում այն մասին, որ Հայաստանի սահմանին Արարատի բարձունքում Թուրքիան ռազմական նոր բազա հետ է եղադրել մոդուլային, որը հնարավորություն է տալիս տարածաշրջանի մի զգալի հատվածը տեսադիտարկել եւ վերահսկողության տակ պահել անկախ ամեն ինչից թե ինչ խոսակցություն կունենան Փաշինյանը եւ Էրդողանը եւ հարցի մյուս կողմն է նաեւ կկայանա այդ հերո խոսա զրույցը թե ոչ Եթե անգամ որոշակի հարցերի շուրջ կարողանան ինչ-ինչ պայմանավորվածության էլ գալ, դա չի կանգնեցնելու պատերազմը։ Իսկ եթե զիջումների գնա, ընդամենը X X պահի սարեցելու է պատերազմը։ Մի հստակեցում էլ անեն, որ ոչ թե նոր պատերազմը սկսվելու է, այլ վերսկսվելու է, որտեվ հատկապես մեր դեմ պատերազմը չի ավարտվել։ Դրա վարապացույցը 9 ամիս Արցախի շրջափակումն է, այս ժամանակահատվածում ցամանի ամբողջ երկնքով ոչ միայն հայկական դիրքերի թիրախավորումը, այլ քաղաքացիական օբյեկտների թիրախավորումը, գյուղատնտեսական նշանակության տեխնիկայի թիրախավորումը եւ գրեթե ամենօրյա բարբերականությամբ նույն նաեւ Հայաստանի ցամանին է տեղի ունենում։ Այս ամենը խոսում է այն մասին, որ տարածաշրջանը իրոք երում է եւ այս ամենը մի օր պայթելու եւ չի բացառվում, որ մենք առաջ կայեմ նման պատերազմական գործողությունների ականատես լինենք ցավոք սրտի։ Նույն գործը լավ ոչ իրավիճակն է, նույն իրավիճակն է տարածաշրջանում ինչ արկա էր մինչ 2020 թվականից սեպտեմբերի 27-ի պատերազմը։ Այն ժամանակ էլ սկսեցին զորավարժություններ իրականացնել համատեղ Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ, որը նախատեսված էր մինչև սեպտեմբերի 15-ը ավարտվել, բայց մինչև սեպտեմբերի 25-ը երկարաձգեցին։ Հիմա էլ իբր զորավարժություններ են հայտարարել, բայց իրականում զորավարժությունների մասին խոսք չի կարող գնալ, որտեղ զորավարժությունները մատական տեխնիկա չեն օգտագործում եւ զինտեխնիկա ամբողջ համանի երկայնքով չեն կուտակում։ Այս ամենին զու զուգահեռ այն որ պատրաստվում են ռազմական ճանապարհով որոշ հարցեր լուծել չեն ཐակցնում ադրբեջանի եւ Թուրքիայի որոշ պաշտոնյաներ Անկամ Ադրբեջանի Միլի մեջլիսի падգամավորներն են բացահայտում, որ մենք ցանկացած բայ ռազմական ճանապարհով մեր հարցերը լուծելու ենք։ Անկամ Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում երկրորդ, երրորդ տեղով ձայներ հավաքած տեխնացումներն էլ են սատարում Էրդողանի այդ քաղաքականությունը, որ Ադրբեջանի հետ սերտ համագործակցության շրջանակներում է գնում այս ամենի հետ կապված հատկապես Արցախում իրավիճակը կարող է ավելի լարվել։ Սա չեմ ասում, որ մեր հայրենակիցների մոտ խոճապ առաջանալ, մենք ստակորեն պետք է հասկանանք մեզ ինչ է սպասվում։ Եթե տեղեկացված ես ուրեմն հնարավորություն ունես գոնեն նվազագույնի հասցնել այն վտանգները, որ սպառնում եմ ես։ Դա ինչպես կարելի է անել։ Ինչ ուղիներով։ Ուղիներից ամենակարևորը ցանկացած իրավիճակում զերծ մնալն է քաղաքական բախումներին ներքաղաքական ցանկացած գործընթաց ինչ պետք է տեղի ունենա, պետք է տեղի ունենա սահուն կերպով, որտեվ ցանկացած իրավիճակի սրում ներքաղաքական կյանքում Արցախի հանրապետության ավելի է մտածնելու նոր ռազմական էսկալացիան։ Վտանգը կա, որ վիճակը լարվի, կարծես թե նախագահի ընտրությունից հետո միասնական հայրենիքը խաղաղվել է։ Բարեբախտաբար որոշակի կայունության իրավիճակը կա եւ մենք պետք է հույս պահենք, որ մեր քաղաքական գործիչները անգամ խողոմություն կունենան, որ տարածայնությունները կփորձեն իրար հետ հարթել մեկ սեղանի շուրջ նստելով կամ գոնե ոսկե միջին տարբերակ ընտրելով։ Համարենք ներքաղաք քաղաքական համերաշխությունը, կայունությունը արտաքին վտանգի հաշվառմամբ կա։ Ուրիշ ինչ ռեսուրսներ ունենք դիմակայելու։ Բոլոր ռեսուրսները պետք է մոբիլիզացվի։ Բոլոր։ Իննամսիա պաշարումից հետո ինչ ունենք անկամ այն ինչ ունենք պետք է մոբիլիզացվի եւ համակարգված ճգնաժամային իրավիճակներում հստակ կառավարման մեխանիզմներով փորձել դիմակայունությունը ավելի ամրացնել։ Դա կլինի տեղեկատվական դաշտում ոլորտի մասնագետներին համախմբելով անվտանգային դաշտում համապատասխան մասնագետների եւ փորձ ունեցող զինվորականների հետ հաշվին նստելով եւ իրենց անցած ճանապարհը ուղին հաշվի առնելով ու ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը պահպանել տեղեկատվական անվտանգության կանոնները հենց այս կարևոր քայլերը այս իրավիճակում պետք է անու եւ սա կարծում եմ նորընտիր նախագահի առաջին քալերից մեկը պետք է լինի։ Այս ամենին զուգահեռ ամենակարևոր աշխատանքը դիվանագիտական աշխատանքն է, որ պետք է բոլոր հնարավոր միջոցներով եւ խողովակներով արտաքին աշխարհին հասանելի դարձնել նախ ստեղծված իրավիճակը ռեալին չէ կատարվում եւ քալեր ձնակե որ առողակարգային հայտարարություններից բացի կոնկրետ գործողություններ լինեն ներկայումս ինչա հայտարարություններ անում են ու կոչեր անում են ադրբեջանի հասցեն այդ կոչերը առողակարգային հայտարարությունները ազդեցություն չունեն ադրբեջանի վրա անկամ միջազգային դատարանի որոշումը չի կատարում դիվանագիտական ճակատում գործ ունի անելու հայաստանի հանրապետությունը բայց նա այս ամենը ներկայացնում է ինչ տեղի ունենում արցախում այս մասին ամսվա ընթացքում ընդհանրապես որպես հումանիտար աղետ։ Չի էլ խոսում ինքնորոշման իրավունքի մասին, եթե պատերազմ լինի, հարվածը միաժամանակյա եւ Հայաստանի Հանրապետության դեմ եւ Արցախի դեմ մենք մենակ ինչքան կարող ենք պաշտպանություն կազմակերպել դիվանագիտական հարցում պետք է արձանագրենք ու նշենք որ Արցախում տեղի ունեցողը միայն հումանիտար խնդիր չէ Այստեղ մեր բոլոր հիմնարար իրավունքները խախտվում են։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է եւ ամենակարևորը խախտված է Արցախի հանրապետության ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Այս առումով Հայաստանի իշխանությունները պետք է օր առաջ վերջ դնեն խաղաղության օրակարգ խաղալը։ Բայց Ադրբեջանը ցույց է տալիս, որ ինքը խաղաղության օրակարգ չունի եւ չի էլ ունենալու իր պատկերացրած խաղաղության օրակարգը տարածաշրջանը առանց հայկական պետականության։ է. Հայաստանի իշխանությունները պետք է հստակորեն հասկանան, որ չեն հասկանում Արցախի կորուստը ու ճակերտավոր անկլավների հանձումը հայկական պետականության կորցանում է լինելու։ Ոչ միայն Հայաստանի իշխանությունները, Հայաստանի ընդհանրապես ամբողջ քաղաքական համակարգը պետք է հստակ հասկանա Քանի որ տեսնում են, որ գործող իշխանությունն հայկական օրակարգի հետ ընդհանրապես որևէ առնչություն չունեցող իշխանությունն է, օր առաջ Հայաստանում պետք է փոխվի գազգային մտածելակերպ ունեցող իշխանություն։ Եթե դա տեղի չունեցավ, մենք ռեալ կանգնելու ենք հայկական պետականությունը կորուստի եզր կանգնած ենք ու կորցնելու ենք հայկական պետականությունը քանի որ այդ իշխանությունները այսպես կոչված խաղաղության օրակարգի մասին խոսելուց բացի ռեալ քարեր չեն ձեռնարկում եթե մտածում են որ հերախոսազանգերով հնարավոր է լինելու պատերազմի վերսկսումը կանգնեցնելը չի կանգնելու այլ ընդհակառակը մի որոշ ժամանակ հետաձգվի հետաձգվի այդ որոշակի ժամանակը կարող է լինել մի քանի ժամ հետաձգում մի քանի ամիս կամ լավագույն դեպքում մի տարի երկու տարի բայց այն որ տևական խաղաղություն կբերի այդ հերախոսազանգերը այդպես չի լինելու մտածել որ x տարածք տանք ադրբեջանը կլարի չի լրի իրավաբանորեն եւ պատմականորեն Ադրբեջանը ոչ Արցախի պատմական Արցախի տարածքների նկատմամբ իրավունքներ ունի ոչ անկլավներ ճակերտավորացած հա, հա, հասկացողության հետ կապ ունի դրանք պատմական հայկական տարածքներ են բնակավայրեր են չի կարող 5000 տարուց ավել պատմություն ունեցող բնակավայրը պատկանի ընդամենը 1918 թվականին ձևավորված արհեստական գոյակցության Ասա 5000 տարի մենք այստեղ ապրել ենք, իսկ ինքը զենքի օգնությամբ զավթի այդ տարածքները։ Ինչ կարող է սանել։ Այնպես չէ, որ մենք հակազդելու տարբերակներ ունենք կամ մի վիճակի չի մեր բանակը դիմակայելու կամ մի վիճակի չի մեր բանակը պատերազմի վերսկսման դեպքում Ադրբեջանին արժանի հակահարված տալու կախված է նրանից, թե հայկական ինչ իշխանություն կլինի այդ ժամանակահատվածում երկրի ղեկին։ Միայն ազգային օրակարգով մտածելակերպ ունեցող իշխանությունը կարող է վերսկսված պատերազմի պարագայում իրավիճակ փոխել։ Եթե պատերազմը վերսկսվի, ինչ պահվածք կդրսևորեն ձեզ Իրանն ու Ռուսաստանը, մասնավորապես ռուս խաղապահները։ Իրանը բազմից է հայտարարել, որ տարածաշրջանում միջազգային օրենքանաչված սահմանների փոփոխություն չի ընդունելու հասկանալի է, որ խոսքը նաև Սյունիքի մարզի հետ կապված է։ Եթե ստեղծվի այնպիսի իրավիճակ, որ Սյունիքում Միրսամանին եւս որոշակի տարածքների կորուստ լինի կամ վերահսկողություն ստանա Ադրբեջանը, կործանարար լինելու ոչ միայն մեր համար, այլ բազմաթիվ սպառնալիքներ առաջացնելու Իրանի։ Եվ չի բացառում, որ Իրանը որոշակի միջամտություն կանի։ Եթե ստացվի այնպես, որ պատերազմական գործողությունների ընթացքում որոշակի հատվածներ Ադրբեջանին հաջողվի գրավել Սյունիքում եւ այդտեղից սկսի հարվածել նաեւ Իրանի վրա, չի բացառում, որ Իրանը կդիմի ուժի մեթոդին եւ այդ հատվածում իր համար ձևավորի անվտանգության գոտի առնվազն։ Ռուսաստանը ամեն կերպ փորձում է զերծ պահել իր համար երկրորդ ճակատի բացումը, որտեղ բավականին խնդիրներ կարող է առաջանալ ռուս խաղապանների ներկայացում պարագայում ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում, եթե Ռուսաստանը որոշակի միջամտություն չունենա, ապա Ռուսաստանը տարածաշրջանում կորցնելու է իր դիրքը։ Այս ամենի նպատակներից մեկը նաև այն է, որ Ռուսաստանը թողնի տարածաշրջանը։ Բնականաբար, եթե Ռուսաստանը դուրս եկավ Հարավային Կովկասից, ինքը չի կորցնում միայն Հարավային Կովկասը կորցնել է նաև ամբողջ Կովկասյան տարածաշրջանը։ Բացառում եք, որ Ռուսաստանը դուրս կգա։ Ռուսաստանի դուրս գալը Կովկասյան տարածաշրջանից իր համար ստիպված կլինի դուրս գալ։ Եթե ստիպված լինի Ռուսաստանը տարածաշրջանից դուրս գալ, ապա ինքը պետք է պատրաստ լինի իր տարածքում նոր խրամատներ փորել։ Եթե ռազմական գործողությունները վերսկսվեն, որը պիտի լինի ռուս խաղապահների գործը, առաջին քայլը ինչ պետք է անի Ռուսաստանի խաղապահ զորախմբի հրամանատարը դիմի Ռուսաստանի իշխանություններին, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնության պետական դուման հավելյալ մանդատ տրամադրի ռուս խաղապաներ կոնտինգենտին, որ իրավունք ունեք ուշ կիրառելու ավելի լայն կորուստների, մարդկային կորուստներ եւ աղետալի իրավիճակը կանխելու համար։ Դա չի նշանակի պատերազմ Ադրբեջանի դեմ։ Դա արդեն պետք է բխի իր շահերից, եթե ինքը չդիմի այդ քայլերին։ Դա մեկ քայլ մոտեցնելու է իրեն տարածաշրջանից դուրս գալու։ Եվ եթե այս անգամ տարածաշրջանից Ռուսաստանը դուրս գա, տարածաշրջան վերադառնալու համար Արդեն Ռուսաստանը ստիփաց պետք է լինի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դեմ բացահայտ պատերազմելու ավելի լավ է տվյալ ժամանակահատվածում կանխել այդ ամեն ինչը եւ հաշվառնելով որ այստեղ խաղապահ կոնտինգենտ ունեն Հայաստանի տարածքում ռազմական բազա կա այդ կոնտինգենտներ եւ այդ ռազմական բազան մտնեն ռազմի մեջ եւ պահպանեն ստատուս քվոն պահպանեն այն իրավիճակը որը գոնե նվազագույնն է գոնե այդ տարբերակում ինքը հնարավորություն կունենա տարածաշրջանում մնալու այլ պարագայում տարածաշրջանից ինքը դուրս է գալու դրանից բխող բոլոր հետևանքներով Արցախի հանրապետության նոր նախագահի ընտրությունը մեղմ ասած բացասական ռեակցիա է առաջացրել թե Ադրբեջանում, թե Թուրքիայում, թե Արևմուտքում։ Ադրբեջանը մեզ անվանում է խամաճիկային պետություն։ Միևնույն չէ, ով է Արցախի նախագահը, ինչու է բորբոքվել։ Ադրբեջանը փորձում է առաջ տանել այսպես կոչված ինտեգրման քաղաքականություն։ Այո, մենք խոսում ենք ինքնորոշման իրավունքի մասին, իսկ Ադրբեջանը ոչ թե ինտեգրման, վերաինտեգրման, այսինքն 70 տարի մենք եղել ենք ինտեգրված Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը Ադրբեջանի կազմում էր, հիմա պիտի վերաինտեգրվենք։ Թե ուժով այդ զվաճապով իրենք այդ քաղաքականությունն են փորձում առաջ տանել, իսկ այդ ժամանակահատվածում Արցախի իշխանությունը փոխվում է երկրի ղեկավարը Սա որոշակի առումով խառնում է Ադրբեջանի խաղակարտերը, որտեղ դեռևս Ադրբեջանի համար հասկանալի չի թե նոր նախագահ ինչ քաղաքականություն է վարելու։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս այն հանգամանքի մասին, որ Արցախը փորձում է չշեղվել ու քայլեր անում չշեղվել իր անկախության հռչակագրից եւ համանadrությունից։ Սա ցույց է տալիս, որ չնայած ձեր քաղաքականության որ դուք խոսում եք վերաինտեգրման գործընթացների մասին, մենք մտածում ենք մեր ինքնորոշման իրավունքը առաջտանելու մասին։ Եվ հենց դա է պատճառը նաև, որ այս իրավիճակում նախագահի փոփոխությունը տեղի ունեցավ կրկնում եմ Ադրբեջանի համար դեռևս հասկանալի չի նոր նախագահի գործելավոճը։ Մեզ համար հասկանալի է։ Ինչ կտա մեզ այս փոփոխությունը ցույց կտա այն քարլերի հաջորդականությունը, թե այս ընթացքում ինչ կանի նոր ընտրված նախագահ։ Գոնե նախորդի պես կախվածություն չունենա Հայաստանի դե- ղեկավարից։ Կապերը խզելը չէ, բայց նման կախվածություն ընդունելի դե, չէ։ Կախվածությունը եւ կապերը տարբեր բաներ են։ Արցախի իշխանությունները անկախ նրանից հիմա Սամվել Շարամանյանն է թե փոխարեն մեկ այլ անցկալիներ չեն կարող չառնչվել Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Մենք մեկ ազգ ենք, երկու պետություն։ Բացի այդ, ահագին ֆինանսական եւ այլ ռեսուրսներ Հայաստանի կառավարությունն է հատկացնում։ Այսպես թե այնպես Արցախի իշխանությունները առնչվելու են կապ լինելու։ Այս պարագայում անընդունելի է Հայաստանի ղեկավարության դիրքորոշումը, որ Արցախի նախագահին չի շնորհավորել։ Սա երկրորդ դեպքն է ընդ որում առաջին անգամ եղել է Արտուր Մկրչյանի պարագայում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չեր շնորհավորել։ Եվ հիմա համաշխարհային համանանի պարագայում։ Դրան զուգահեռ Հայաստանի վարչապետը մեկնել է եւ մասնակցել է Թշնամի մեծ ցեղասպանած պետության ու Հայաստանի հայկական պետականությունը վերացնման մասին խոսող պետության նախագահի երթմնակալության առողջությունը։ Դա խոսում է դարձյալի մասին, որ ներկայիս Հայաստանի իշխանությունները եւ հայկական օրակարգը տարբեր երևույթներ են։ Նաեւ դա է պատճառը, որ Ադրբեջանը սուր են կարել։ Արեմուտքի պարագայում օվերլիներ նորանախագահի պարագայում նրանք նման հայտարարություն էին անելու։ Սա արեմուտքի եվրոպական կառույցների տարիների դիրքորոշումն է, որ ցավոք սրտի չեն հասկանում, որ հատկապես այս իրավիճակում նման հայտարարությունն անելը առնվազն տեղին չէ այնուամենայնիվ մեզ համար դրանց դիրքորոշ մոտեցումը բարձր է եւ մեզ համար անակնկալել չէ որ նման բան կլինի բայց հայաստանի իշխանությունների պահվածքը Սա խոսում է այն մասին, որ Հայաստանի իշխանությունը դարձյալ են ասում, որ Արցախից Արցախյան հակամարտությունից բավականին հեռացել են։ Բացառում եք, որ Թուրքիայի Ադրբեջանի ճնշման ներքո Հայաստանի իշխանությունը չֆինանսավորի Արցախի հանրապետությունը։ Մենք ամեն ինչին պետք է պատրաստ լինենք չբացառելով նաև նման սցենարը, բայց նման պարագայում պետք է հասկանան, որ Սա հանգեցնելու է այն հանգամանքի, որ կարող է Հայաստանում ներքաղաքական բավականին սուր իրավիճակ ստեղծվի։ Հատկապես այն պարագայում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության հռչակագրում հստակորեն նշված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի անվտանգության գլխավոր երաշխավորն է։ Ղեկավարությունը Հայաստանի Հանրապետության դեմ են գնում Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրին։ Դեմ են գնում Հայաստանի Հանրապետության համանadrությանը Անկամ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի որոշում, որ գոյություն ունի, որ մինչ օրս ուժի մեջ է։ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը ունի իրավահաջորդ Իդեմս Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի։ Երբ Գերագույն խորհուրդը որոշում էր կայացրել եւ այդ որոշումը ուժի մեջ է, որտեղ հստակորեն նշված է, որ Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի է միջազգային եւ ներպետական ցանկացած օրենքի կամ փաստաթղթի ստորագրում, որը դիտարկում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում, Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանությունը խախտում է նաև Գերագույն խորհրդի այդ որոշումը։ Հետո ինչ որ խախտում է, նա 5 տարի է իշխանության գլուխ է։ Դրա համար դարձյալ պետք է մենք շեշտենք, որ հայկական պետականությունը պահպանելու համար Հայաստանում պետք է իշխանություն փոխ։ Եվ ամենևին էլ պատահական չէ, որ կարծեմ մայիսին էր, թե չեմ սխալվում 2018 թվականի, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը բացայտ հայտարարել է։ Կարծեմ մայիսի 27 թե 28-ին էր։ Օրերն էլ չէին պատահական ընտրված մայիսյան հերոսամարտերի օրերին։ Երբ որ հայտարարել է, որ եթե ես ժողովրդի պահանջով չդառնամ վարչապետ Հայաստանի Հանրապետության, ապա Հայաստանը վարչապետ չի ունենա վարչապետ։ Սա նշանակում է, որ հենց այդ այդ հայտարարությունից հետո տրվել է մեկնարկը 20 թվականի պատերազմին, տրվել է մեկնարկը այն գործընթացներին, այն ամենին, ինչին մենք բախվում ենք հիմա։ Ոստի օր առաջ այդ իշխանության հեռանալը ընդհանրապես ոչ միայն վարչապետ փոխվի, այլ ընդհանրապես այդ ուսակցությունը պետք է հեռանա ամբողջապես քաղաքական կյանքից համակարգից ընդհանրապես միայն այդ բարակայում կարելի է լինելու խոսել որ մենք կունենանք հնարավորություն հայկական պետականությունը պահպանելու Եթե նախկինում ունայինք տարի, ամիս մտածելու, գործելու համար ռազմավարություն մշակելու մեր ժամանակացույցը երբ որ հիմա հետաշվարկը սկսված է ցանկացած պահի հետ հաշվարկը ավարտվելու է պատերազմի եւ մենք ունենք ընդամենը վարքյաններ կամ րոպեներ որոշումներ կայացնելու կամ նոր լուծումների մասին մտածելու Շատ չեմ ասում, որ մեր հանրությունը մեջ խոճապային դրամատրություն ստեղծվի։ Ասում եմ այն պատճառով մեր հանրությունը հասկանան թե ինչ է կատարվում եւ պատրաստ լինեն։ Դա է շառնակ ասված արտահայտությունն, եթե տեղեկացված ես, ուրեմն զինված ես, այս արտահայտությունը երբևիցե չի կորցրել իր արդայականությունը։ Եթերում հայաց հաղորդաշարն է խուսափողի մոտ հեղինակը ծովինար գրիգորյանը։ Ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի սեպտեմբերի 12-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, հյուրս Կովկասագետ Հովիկ Ավանեսովն էր։